Y ahí la vio. El hombre descubrió a la mujer. Las líneas divisorias que quizá la, única que no que no vamos a acabar de entender nunca es esa línea divisoria entre quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres. La necesidad absurda del hombre y la mujer de entenderse es, una carrera perdida, es una pérdida de tiempo total, pero viene de aceptar que nunca nos vamos a acabar de entender. Saludo para todas las cocinelas del mundo. Ay, cocinela, mate, chale, papa, tu, baricare, ima, eh, ah. jaɓo memene ga men cetawne cole sepano wasiya to neba ikam a ima katako odisele pe mutaine jaɓo memene ga men cetawne ne kusinela ekucu pe asalta cita cita cita pine pine pine pe tu pine ne kusinela Cusinela. <laughs> Salud. Bam, parió. La cosa del amor no existe que la brujería, que la hechicería. Yo nací un día viernes. Todo ser, hombre, mujer, que nace viernes, tiene mucha suerte en el amor. Aunque no necesita que tenga unos guapote ni nada, no, no, no. Es el destino. la Kusnela kusnela kuita make Pues make kuita make kusinela Kusnela kusnela kuita make kuita make kuita make kusinela Kusnela kusnela kuita make kuita make kuita make kusinela Kusnela kusnela pitea Michael, kuita make de make kusinela Levanta la mano si eres bandido, levanta la mano si te pegará, levanta la mano si eres bandido, levanta la mano si te pegará, porque está bailando esta canción, con la cara que bonito tango, vayan otro humano que alumbrando, cama de panda, solo arriba, que le pongan el hilo, que le rellentan. Yo no sé ni cómo todo comenzó, hijas de hembras, madres de vanos, de nuestras manos de situación, poco de todo, hallar el modo, sí se puede, sí se puede. la la la mundo La mano que mueve la cuna es la que domina el mundo. Al hombre que dice que él es el que manda, tengo que explicarle qué es lo que le pasa. Que no tiene sangre para dos cabezas, que use la de abajo y que la ponga tiesa. Que tiesa la de arriba no nos interesa. Ah, ah, ah, mece la cuna, mece la cuna, rechina el colchón, rechina el colchón, mece la cuna, sé la cuna, rechina el colchón, rechina el colchón. Estoy harta de jaladas. El departamento de mamado tengo aquí abajo. Yo no estoy pa hincarme, sino pa que te hinques. Se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se me quiere parar, se quiere parar, se quiere parar, quiere parar. El mundo es nuestro. ¡Qué miedo me da! Parece que es un fantasma. Parece que es un. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo me da! Si a la casa y me porque. ¡El mundo es nuestro, Pues sí. Pues sí. Pues sí esa belleza! Ya ven que hipnotiza a las serpientes con esas piernas eternas, con esas curvas fascinantes, y de pronto caes en la red y te la dejan ir completa. De los mexicanos y sus mamadas. De los mexicanos, no, de los. Yo voy a hablar primero de los mexicanos y sus mamadas, ¿eh? Y sus mamás. Ah. <laughs> Son maravillosas. ¿Tú quieres ver ganar a alguien? aquí? Yo te metería en un problema si te dijera porque se notaría. Vamos a ser felices, vamos a querernos, vamos a... Aflojar. Más nosotras, ellos. Así piensan las viejas siempre. Las mujeres siempre piensan. Las mujeres. Y más que te conozco desde muy atrás, pues ¿para qué molestarnos, no? ¿Cómo los vamos a educar para que traten a sus esposas y a sus hijas? Ay, compadre, yo atravieso el cielo con mi cohete, pero... y presumir, a veces lo que no tienen, manita. Cuando hablas de palos, entonces te doy unos cálculos equivocados y entonces ya no sabemos bien la medición. Ahora sí me torciste. Es absurdo que el hombre crea que la mujer es... Su pues hazme el favor de cerrar con esta intromisión que acabamos de hacer en la película, compadre. no script in this movie. No script, no nothing. <laughs> persigo por reforma en mi bici azul. Quiero que una chava me quiera, me haga el paro, pero es difícil, soy un tipo raro. Encontrar una mujer es un asunto serio. Como encontrar un abogado que no tome el pelo. 57 millones de chicas dispuestas, es una cruzada dar con la correcta. Es difícil, soy un tipo raro. Es difícil, soy un tipo raro. ¿Cómo encontrar un abogado? Soy un tipo raro. ¿Cómo encontrar un abogado? Soy un tipo raro. ¿Cuántas canciones has tirado a la basura por mujeres que rechazan el 200 años nos tomó cerración la y tú en 20 minutos destruyes la relación. Deberían de darme los doctores la receta para comprar en las farmacias la pastilla de la neta. Que la mujer de mi vida le gusten mis encantos para que mis problemas ya no sean tantos. É cu sinela Trec până chin Pe asta ta cerăciul din Dar bine, bine, bine Pentru bine Mea Hai, hai, hai